imana düşünmeli. Iman näme? Iman näme diýe Şeýhülislam Ibn Teýmiýe rahimehullah. Dil taýdan näme? El ikrar diýe. Ýa-da näme? Tasdyk diýdiler. Dil taýdan näme? Dilçiler imany iki tarif bilen tariflediler. Tasdyk diýdiler, ýagny tassyklamak. Ýani türkmenligini tassyklamak diýýäs, bundan başga söz näme? Nähili düşündirmeli tassyklamaklygy? Ýani bir Allaň näme bardygyny, Halykdygyny we ýeke-täk şonuň näme ybadat edilmekliginiň çyndygyna ynanmak diýmek. Tassyk ýani sadakadan, saddaka ýusaddiku, dogry dälmi? Tassyk. Tassyklama. Tassygyň manysy näme? Ýagny ýeke, ýeriň-gögüň näme, halygy bir Alla we bütin mahlukatlaryň ýeke-täk ybadat etmelisi hem näme, bir Alla. Şuny men ýüregim bilen tassyklamaly. Şu zat dogrudan hem, çyndan hem hak diýmeli. Ine, şu tassyk. Imanyň manysy ine şu manyda tassyk diýdiler. A käbir dilçiler näme diýdiler? Ykrar diýdiler. Ykrar diýdiler. Tassyk hem näme? Al-iman al-ikrar diýdiler. Ikrar diýen alymlaram näme, şu ikraram öz içine iki sanak zady alynýar. Ýani ikrar etmeli sen ýüregiň bilen. Düşündiňmi? Ýani ýüregiň bilen ikrar etmek diýdiler. Ikrar etmekligem näme, iki zady içine alýar diýdiler. Näme? I'tikadul kalb we amalul näme, kalb. Ýani şu ikraryň içinde näme, kalbyň ynanmaly zady bar we kalbyňam näme, amal et. Mämmadowa. Taýyp. Ynanmamaly zady näme? Huwa tasdikuhu bil ahbar. Alladan we Alla tarapyndan näme habarlar berildimi, biz şoňa ynanmaly. Ykraryň içine alýan zady. Ýani imanyň dil taýdan manysy, ýa tasdyk diýdik, ýa-da ykrar diýdik. Tasdyk näme? Şu Allaň halykdygyna we ýeke-täk ybadata hakgyl ilähligine ynanmak diýdik. Näme? Käbir dilçiler näme el-iman huwel ikrar diýdiler. Ykrar etmek, karar bermek, düşündiňmi? Şu karar bermeklik, ykrar bermekligem öz içine iki zady alýar diýdiler. Ýani haçan bir adam kalby bilen mukir bolýar, Allaň näme imany kar imana ykrar eden bolýar, imana karar beren bolýar, şoň ykrar iki zady almaly. Iki zadyň biri näme? Alla barada ýa-da Alla tarapyndan näme habar geldimi, şoňa tassyklamaly, ynanmaly. Biri saňa Alla barada habar berýär, sen ynanmaly, tassyklamaly. Allaň ýeke-täk Halykdygyna, ýeke-täk näme Razykdygyna we ýeke-täk Ilähdigine we şo Alla geçmişden, geljekden saňa habar berýär. Oňa-da sen tassyklamaly. Ikinjisem, huwa näme, amalyl kalb, ykraryň içinde kalbyňam edilmeli amallary bar diýdik. Olam nämani alýar? Iz'anuhu wenqiyadu li'ewamirihi. Näme? Şol ykrar, näme etmeli? Seni boýun alga atmaly. Men doly Allaň öňünde peselip başarmaly. Doly Allaň buýran zatlaryna men tabyn bolmaly diýlen zat seň kalbyňda oturmaly. Ýöne Allatagalany tanamaklyk, Allaň bardygyna ynanmaklyk, ol tasdygam däl, ol ykraram däl. Düşündiňmi? Ýani dil taýdan näme? Imanyň manysy tasdyk eken, ykrar eken. Şeýhülislam ibn Teýmiýe rahimehullah näme, şu ikisini aýdansoňam näme diýýär? Ýöne dil taýdan iň has haka ýakyn näme? Imany tasdyk diýip düşündirenden imany ykrar diýeniň gowy diýýär. Dil taýdan. Zaten ykrar ýaňky iki zady içine alýar diýýär. Ykraryň içinde hökman kalbyň diýmeli we etmeli zadyny içine alýar. Kalbyň diýmeli zady näme? Tassyklamak we-de näme? Amaly, şo tassyklan Allaňa doly boýun bolmak, emrine tabyn bolmaklyk alýar. Bu näme? Dil taýdan manysy. Din taýdan manysy näme? Ýöne näme? Di hawa, din taýdan manysy näme? Din taýdan näme? Ählüsünne wal jemaa näme diýip açyklaýar imany? Iman üç zadyň jemleşmegi bilen näme? Bir bütewiligi näme? Emele getirýän zat diýýär. Üç sanak zat jemlenişip bir iman bütewiligi näme? emele getirýär. Iman iman boljak bolsa hökmany suratda üç zat bolmaly. Kalpda ygtykat bolmaly. Ygtykat diýmekligem näme? Ýagny Allaň Halykdygyna, ýeke Allaň näme bütin älem jahanyň Halygydygyna we bütin älem jahanyň ýeke-täk ybadata hakykly Ilahdigine näme gaýym ynanç bolmaly. Hiç şek, şübhäni, düşündiňmi? we inkär etmekligi, ikirjiňletme, ikirjiňlenmekligi, Kabul etmejek derejede ýüregiňe baglanan ynanja näme diýilýär? Ygtykat diýilýär. Düşündiňmi? Ygtykadyň asly manysy näme? Okdeden, düwmeden. Ýüpi düwýäň-ä. Näme üçin düwýäň? Gowy düwülen ýüpi çözüp bolanok. Ana, näme ygtykat diýmegem şu düwünden alyp çykylan, düwün sözünden çykan. Ýa näme üçin ygtykat diýdik? Ýagny ygtykat seň şu ynanýan zatlaryň din meselesinde, Alla babatynda, Pygamber babatynda, perişdeler babatynda, göýä, çözülmejek derejä ýeten düwüniň düwülişi ýalak, seň kalbyňda şek, şübhäni, inkär etmekligi, näme, kabul etmejek deredeje, näme, kalbyňda baglanan, näme, kalbyňda daňynan ynançlara näme diýilýär? Ygtykat diýilýär. Din taýdan imanyň manysy näme? Ulamalar näme diýip düşündirdi? I'tikadun bil kalb diýler. El iman huwa i'tikadun bil kalb we kawlun bil lisan we amalun näme bil jawarih diýdiler. Iman iman boljak bolsa şu üçüň haýsam şu üçüň näme üçüsem tapylmaly. Biri biriniň ýerinem tutanok diýerler. Düşündiňmi? Ýöne ikisi tapylsa, ikisi üçiň näme ýoklugynyň näme ýerini tutýar. Ýa biri tapylsa, beýleki ikisiniň ýerini tutýar. Oňňalak däl. Şu üçiň näme üçüsem bolmaly, biriniň gitmekligi bilen üçüsem gitýär diýip almaly. Taýp türkmen şaýdamyzda näme iman, kalbyňda näme kesgir, gaýym ynanç bolmaly. Allaň ýeke-täk Ilähdigine we ýeke-täk Halykdygyna. bolmajakdygyna we şu ynanjyňam hökmany suratda diliňde bolmady diýende ömrüňde bir gezek aýtmaly. Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Şu dille diýilmeli we kalbyň bilen ynanyp, dille-de şaýatlyk beren Allaň we Resulynyň emrine-de tabyn bolmaly, amal etmeli. Imanyň alty Nwa imanyň asly näme? Imanyň alty sütün nwa? Yslamyňam näme? Bäş sütün nwa? Hökmany suratda-da näme? Amal etmeli. Şu üçüň biri giden ýerinde-de iman doly gitýär. Biri, şeksiz, şübhesiz kalbyndan ynanýar. Allaň ýeke-täk ybadata hakgyl Ilähidigine we ýeriň-gögüň Ondan gaýry halygynyň ýokdugyna, ynandy, we Muhammet sallallahu aleýhi wesellemiňem hak Allanyň ugradan rasulydygyna ynanýar. Düşündiňmi? Dille diýenak. Ýöne Alla we Rasulynyň hemme buýran zatlaryny etýär we hemme gaýtaran zadyndanam gaýtýar, diňe şu dille diýmeli buýrugyny edenak, ýerine ýetirenak. Kim şu? Şu käfir. Şuňa musulman diýmeýäs. Näme üçin? Eýýäm dille diýmeklik rukun, sütün. Düşündikdämi? Dille diýmeklik näme? Rukun. Şony ýerine ýetirmekdämi? Şol adam kapyr bolýar. Şoň üçin, näme, bir pygambere kapyr bolmaklyk hemme pygambere kapyr bolmaklyk hasaplanýar. Kuranyň içinde bir harpyny inkär etmeklik doly näme? Hä? Kurany inkär etmek. Sebäbi iman diýilýän zat näme? dolulygyna kabul edilýär. Püçeklenip näme kabul edilenok. Indi biriniň näme kalbynda ygtykat ýok şu yslamyň hak dindigine we Allaň ýeke-täk ybadata hakyldygyna we Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiňem pygamberdigine kalbynda ynanç ýok. Ýöne dilinde oturan turan ýerinde näme senasy Alla bilen Rasuly. Lä ilähä illallah diýýär we Muhammet Rasulallanam näme Öwgüleýä, jihädem etýä, namazam etýä, sadaka-da berýä, zekadam berýä. Şeýle seredäýmene musulmany gowy görýän ýalagam alyp barýa özüni we şeýle seredäýmene kapyry ýigrenýän ýalagam alyp barýa. Ýöne kalbynda näme ygtykat ýok, ynananak. Musulmanmy şu? Hä? Käfir. Ýöne bu görnüşine näme diýilýär? Käfiriň munafyk diýilýär. Düşündiňmi? Seseň olaň kalbynda iman ýokdy, ýöne malyny, janyny goramaklygy üçin näme etdi? Şu zatlar diýdi. Näme üçin käfir diýdik? Eýýäm ygtykat rukny ýok bunda. Indi biri näme diýýär? Lä ilahe illallah Muhammadar Rasulullah dille diýýär we imanyna-da şek-şübhe ýok. Iman hem etýär, ygtykat hem etýär. Ýöne Allaň bir buýran zadynam edenak, bir gaýtaran zadyndanam gaýdanak. Ölünçä musulmançylykda näme şu iki zatdan başga zat etmedi. Kim şu? Käfir bolýar. Näme üçin? Eýýäm amal rukny ýok. Iman näçe zatdan düzülýär diýdik? Üç zatdan düzülýär diýdik. Ynanç, näme, kowul we näme, amal diýdik. Ynanç kalpda bolmaly, kowul dilde bolmaly, amalam nämede bolmaly? Bedende bolmaly, agzalaň bilen edilmeli. bilmeli. Bu näme? Namazam okamady, agzam meklemedi, hajam etmedi, zekadam etmedi, haramdanam gaýtmady. Ýöne özüne musulman diýýär. Dilde-de kelimesini çöwürýär. Kalbynda-da ynanýan diýýär, ynanýanyna şekimizem ýok. Ýöne näme, şonda-da käfir diýýäs. Näme üçin? Eýýäm imanyň emele gelmekligine sebäp bolýan üçünji rüknüni etmedi, amalyny etmedi. Düşündikdämi? Ine, ulemaý ähli sünne näme? açyklanda iman şeýdip açyklaýarlar. Ýöne bundan başga-da açyklanan ýeri bar. Bu näme soňkyraklaň açyklany. Bundan öňküräkler näme diýip açykladylar? El iman näme diýdiler? Kawlun we amel diýdiler. Iman kawl we amel diýdiler. Düşündiňmi? Ygtykat nirde? Näme bu gysgaça açykladylar. Şoň üçin ähli sünne we jemagatda imanyň näme? Gysgaça açyklamaklygy geldi we giňişleýin açyklanmaklygy geldi. Gysgaça açyklanlarynda iň az açyklanlaryny iki söz bilen açykladylar we iň giň açyklanlaryny bäş söz bilen açykladylar. Düşündiňmi? Hä, bäşe-de gelýär. Ortaça açyklanlarynda we iň meşhuram näme? Ýaňky üç. Näme iman? Hökman, ynanç bolmaly, söz bolmaly we amal bolmaly. Indi näme üçin gysgaça açyklanynam aljak bolýar? Sebäbi sen birden biri näme? Diliňem näme, ýüregiňem diýmeli zady bar, etmeli zady bar diýdiler. Düşündiňmi? Ýani kawlun we amel diýenlerine näme, kawlul kalbi we amelul kalb diýdiler. Diliň, diýmeli, kalbyňam diýmeli zady bar we kalbyňam etmeli zady bar. Ýani bu kawlun we amel diýdigi, o dil, ýürek, o manyda diýmek. Ýani mu'min, mu'min boljak bolsa, hökman diýmeli zady bar, hökman etmeli zady bar. Soňam näme, kalba nä, soňam amal bilen kowlam näme, kalba bag böldüler, dile böldüler, amala böldüler. Kalba nädip böldüler? Kalpdan näme, kalbyň ikisindenem paýy bar. Hökman kalpda kowlam bolmaly, amalam bolmaly. Kalbyň hökman gürlemeli zady bolmaly, diýmeli zady bolmaly we kalbyň hökman ýüregiň etmeli zady bolmaly. Kalbyň diýmeli zady ýagny tassygy. tassyklamaly, çynlygyna ynanmaly ýüregiň ýeke-täk Allaň, älem-jahanyň Halygydygyna we ýeke-täk Allaň älem-jahanyň Ilahidigine. Dogry dämi? Indi şu diýensoň näme? Seni eýýäm şu kawlyň, şu kalbyň seni itermeli amala. Nädip itermeli? Söýmeklige. Söýmeklik kalp bilen edilýän zatmy, dil bilen edilýän zatmy, amal bilen? Kalp bilen. Söýgiň ýeri näme? Amal. Eýýäm näme? Şu Syryň sen näme etýär? Kalbyň amal etmekligini itirýär. Kalbyň amaly söýmek, töwekgül etmek, Allah üçin ýigrenmek, raja etmek, Allahdan gorkmak, umyt etmek, ine bu zatlar näme? Amalyl kalp. Soň dile geldiler. Diliňem diýmeli zady bar, etmeli zady bar diýdiler. Diliň diýmeli zady, Ýagny kalbyňda oturan imany diliň hökman gürlemeli. Diliňem näme La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah diýmeli. Ne kawlil lisan, bu diliň diýmeli zady. Diliň etmeli amaly näme? Namaz okajak bolsaň, Kuran, zikir okamolmy okamol däl, okamaly. Näme bilen edilýär? Gyzar. Dil bilen. Ine, bu diliň amaly. Azan aýtjak bolsak, el bilen aýdylýarmy, dil bilen? Dil bilen. Ine, bu näme? Diliň amaly. Emri-magryf etjek bolýas. Oňa-muňa haýyr öwretjek bolýas. Oňa-muňa nesihat etjek bolýas. Näme bilen edilýär? Dil bilen. Bu diliň amaly. Soňam näme etdiler? Bedeniň kowly ýok. Beden gürlänä. Bedeniňem amaly bar. Düşündiňmi? Bedeniň amaly näme? Namaz okamaly. Mu'minlere ýardam bermeli. Kapyra garşy çykmaly, jihad etmeli, sadaka bermeli, zekat bermeli. Amalam imandan. Indi näme iki taryf bar diýdik selefden, dogry dämi? Gysgaça, ortaça, giňişleýin. Indi ýaňky ik gysgaçany açykladyk ol näçe boldy? Bäş boldy. Ana, giňişleýin aýdamyzda bäş sanak diýdig-ä. Ana şo. Giňişleýin aýdamyzda-da näme bolýar? Iman hökmany suratda bäş zat bolmaly. Bäşiň ikisi kalp ýerine ýetirmeli, galan ikisini dil ýerine ýetirmeli, galan bäşinjisinem beden ýerine ýetirmeli. Kalbyň ýerine ýetirmelisi näme? Kalbyň diýmeli zady bar, etmeli zady bar. Kalbyň diýmeli zady näme? Tassyk, ykrar. Tassyklamaly kalbyň we karar bermeli, ýeke-täk şol Alla ybadat edilmelidigine. Kalbyň karar berensoň, tassyklansoňam eýýäm amalyň seň ýüregiň işläp başlamaly. Ýüregiň näme etmeli? Eýýäm Allaň emrine tabyn bolmaly. Allany söýüp başlamaly eýýäm. Allaň duşmanlaryny ýigrenmeli. Tewekkuly, ygtymady, daýanjy Alla etmeli. Doga-dilegiňi Alla etmeli. Umydyňy Alla etmeli. Söýgiňi Alla söýmeli, gorkaňda Alladan gorkmaly. Bu näme? Kalbyň etmeli iki amaly. Diliň etmeli iki amaly näme? Diliň diýmeli zady bar, etmeli zady bar. Diliň diýmeli zady näme? Şo kalbyňda oturan imany diliňem näme? Hökman näme? Diliňde-de edilmeli şol iman. Diliňde iman nädip edilýär? Diýmeklik bilen. Hökmany suratda näme? Kalpda iman oturansoň näme? Kowly amaly bilen hökmany suratda Müslim. Kim haýatynda bir gezek näme Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh diýmeli. Diýdi. Kawly bitdi däme diliň diýmeli zady? Bitdi. Üçünji. Dördünjisi näme diliň etmeli zady? Amal etmeli. Amal olam zikr etýär, dil bilen etýär. Kuran okaňda dil bilen etýäň. Namaz okaňda näme? Kuran okaýaň namazyň içinde. Şu Kurany diliň bilen okamasaň namazda bitenok. Dil bilen okaýaň, diliň amal. Azan aýtýaň dil bilen. Dogry däme? Bäşinji näme galdy? Amal, onam beden etmeli. Düşündiňmi? Eliňden gelse näme, kömek et, jihad et, namaz oka, metjit gurş, metjit ýykma. Düşündiňmi? Musulman doganyňa ýardam ber, zalymyň elinden tut, mazluma kömek et. Bular näme, beden bilen edilmeli amallar. Bular näme, imanyň näme, taryfy. Taýyp. Iman diýlende näme zat göz öňüne gelmeli eken? Üç zat göz öňüne gelmeli. Hökman ynanç bolmaly, dilde diýlen zat bolmaly, amal bolmaly. Amaly imandan çykaran näme? Murjyýe bolýar. Düşündiňmi? Amaly imandan çykardy. Amal imanyň rukuny däl. Amal imanyň näme? Bir asly däl, düýbi däl. Amal bir doldurgyç. Amal bir kemal. Düşündiňmi? Amal şert diýip başladymy, eýýäm buňky felsefe bolýar. Bu murjyýe bolýar. Düşündiňmi? Ýa murjyýe bolýa, ýa-da ähli sünne wel jemagatyň düşündirişine görä näme, imany bilmedik adam bolýa, jähil bolýa. Jähil bolsaň näme, dermany öwretmeklikde, hä? Mubtediam bolsa näme, oň dermany bir Alladan dileg etmeklikde. Mubtedi aňsat näme, bidgatçy aňsat toba, näme, towfyk berlenap diýerler. Düşündiňmi? Birlikdämi? Iman näme eken? Gysgaça aýdamyzda, kawlun we amel. Diýilmeli we edilmeli zat, ine, iman. Imanyň diýilmeli zady bar, edilmeli zady bar. Soňam paýlaýan ekenik şu zady. Diýmeli zatdan hem kalbyň näme, ýüregiň paýy bar, edilmeli zatdan hem. Diliň hem diýmeli zatdan paýy bar, edilmeli zatdan hem. Bedeniň näme, diňe amaldan paýy bar. Düşündikdämi? Iň soňunda ýaňkyny kaul bilen amaly, ýürege, dile, amala paýladyk goý, näçe boldy? Bäş boldy. Giňişleýin aýdamyzda, näçe bolup galdy, iman? Bäş sany zat muny. Şu bäş zady jemlenmedik adam kapyr. Düşündiňmi? Şu bäş zat kimde bolmadymy giňişleýin aýdamyzda, şol adam kapyr, musulman däl. Düşündikdämi? Soň, ikinji bilmeli zadymyz näme?